50 languages. เจ็ดสิบสอง 72. ต้อง Haver de fer alguna cosa. ต้อง Haver de. ดิฉันต้องส่งจดหมาย Haig d'enviar una carta. ดิฉันต้องจ่ายค่าโรงแรมอาจดะจ่าลูเตลคุณต้องตื่นแต่เช้าต้องตืยาแต่อร้าคุณต้องทำงานมากอต้องทรัำยานมากคุณต้องตรงเวลาอต้อรถบาเตมส์เขาต้องเติมน้ำมัน Ell ha de posar benzina. เขาต้องซ่อมรถ Ell ha de reparar el cotxe. เขาต้องล้างรถ Ell ha de rentar el cotxe. เธอต้องซื้อของ Ella ha de fer compres. เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Ella Ha de netejar l'apartament. เธอต้องซักเสื้อผ้า Ella ha de rentar la roba. เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ Hem d'anar de seguida a l'escola. เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ Hem d'anar de seguida a treballar. เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Hem d'anar de seguida al metge. พวกคุณต้องรอรถเมล์ Heu d'esperar l'autobús. พวกคุณต้องรอรถไฟ Heu d'esperar el tren. พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Heu d'esperar el taxi.